alek kok mhm. noch nein es ist gut noch nein es ist gut na fach no na fach lene schittere ach finge no mer